ainara. Pasadaen astean artikulu bat irakurri nuen, eta neurea eta bere ganatu zuen. Artikuluak dio sasi intelektuala unitz dabilela, oztea dirua atera nahian deusa unitzik jakin gabe. Hau da, hizkuntza bat menperatu gabe oz dabilela ondi uskerietan liburuak saltzen. Esate baterako, maputxen hizkuntza maitasuna aiguan esaten omen da, eta behi maputxeraz mintzo zen adineko emakume batek esan zen sasi jakintxorietako bati, aiguon hitzak ere ahiaren iturburua, begiratzen den ahia esan nahi zuela. Beraz, sasi jakintxo handinaiak liburuak saltzeaen, maputxen hizkuntza jakin gabe, teoria interesgahia duen goiburu bat zabaltzen du lau aizetara, eta berasten da. Gero, frogatzen bada ere maitasunak ez duela esamolde jakin batekin zerikusirik maputxeraz. Pilmaiken, ere hemen ibilera euskara ezten beste hizkuntzetako hitzak zuen ganatzen. Naiz eta hizkuntzen horie, hizkuntza horiek ere ez menperatu eta andinaikeriaz jokatu dut behar bada, baina ez diru gosez, antxetegan jatian solastegatik ez baina ez aberastu. Maputxera zitz egiten ez banekien ere, maputxerazko iztegi eskuratu nuen eta emakume maputxe batekin elkahezketa polituat izan nuen Argentinan. Ah, kesantzean iri izena maputxe izkuntzan zela. Nora nahi joan naizela ere Euskaldun gisa joan naiz, gehien menperatzen dudan hizkuntza Euskara delako. Baina horrek ez da mugatu beste hizkuntzak eta kulturak ezagutzera. Alderantziz, nire izenarekin eta izanarekin nora nahi maitasunez joan naiz. Ainara, enara, inara, ainara, elaia. Maitasunez hartu ditut alabe, beste hizkuntzatako hotxak eta hitzak eta horren lan nire nortasun aldatu gabe, zipreztin duna ez maite minduz bekaren azentuarekin golondrina baten gisa edo irondel deitu izan ote frantzian. Ingelesez ez zualo bat naizela handutan eta hemen, eta Alemania naiz Austrian esbalbe bat naiz, bere bikotekidearen bila. Txekieraz, Blastovka naiz, eta suomieraz, paskinan airosa baina une honetan eta bihotzan unki eta maita gahen azaidan deitura ainara da. Hala bataiatu bain ninduen iragan lahazkenean bi gahen aldizten ebizitzen beste inork baino gehiago maiten hauen horrek. Mundo honetan gehien maite dudan horrek. Baina enara bakas batek ez zina goxua egin, enara bakas batek ez da da. Hori Europa zahean oso zabaldua den ejana irubata. Alta, beti ibilin ez eta maite minez auriturik egala nire bizitzako lehen bikotekidea hogeita mazazpi urte bete nitularik izan nuen. Tustenen betirako izan ez dela, asko maiten induelako. Bizitzak erakutsi dit hitzak aizdeak eramaten dituela, eta hitz hauek ere hiru minuturen buruan aire uinek eramanen dituzte, antxetekin batera egan. Itzak idazten ez direlarik aizdeak eramaten ditu. Eta horrengatik, beti izan ez txikitan naiz nera bezaroan izkin mutua, beti nik idatzi izan dut eguneroko bat, eta oraindik ere idazten dut. Igandeak elebehia gitaratu behar dut aurten, nire gaztaroko eguneroko batean oinahiturik dagoena. Beti idazten segitzen dut. San Juan Iako igande guzkitsu batez udaberrian sortu nintzen ainera bakartia. Torain, udaberria badola euriarekin batera erabaki dut orain bai ikarriko dudala uda eta kabi goxoarekiko dudala enemaitarekin batera udazkenean komunikazio zugi bat egiten hasi baikin. Ainarak beti eraman du sortzatik beretik, amatxire mintzoa bihotzatik ahora. Hene amaiozko amatxi ikasnagilaren gisa, hausko baina indahtxu, egunero eskuekin sortzeko prest. Eta orain, maitasunaren indah handiagoz, ahotik kanporatzeko hausak diaztuko dut, nez eta jakin aizteak eramanen duela. Aurretik ahatik, hemen imprimaturik eta grabaturik utziko dut badazpada. Aldi berean maitasunean libre eta maitasunari loturik dauden hitzauek. Nik neure burua ikustari utzi diot, zu ikusteko. Ni desagertu zait, baita zu ere, eta nigan jadanik gu bat dago. Maite mintzen garenean, nia desagertzen da, gua agertzeko. Dena maitasunez egiteko eta emateko. Dena maitasunez hartu baitugu. Maitasuna dena delako. Hala.